Akis tai regėjo, ausis tai girdėjo, tai, kas užrašyta jo žodyje. Ar jis nėra nuostabus? Šlove viešpačiui sugėdokime dar sykį. Argi jis nėra nuostabus, nuostabus, nuostabus. Argi Jėzus, mano viešpats, nėra nuostabus? Akis tai regėjo, ausis tai girdėjo, tai, kas užrašyta jo žodyje. Argi Jėzus, mano viešpats, nėra nuostabus? Šlovinkite viešpatį, aleliuja. Šlovinkite viešpatį. Ačiū viešpatė Jėzau. Aleliuja. Šlovė viešpačiui. Ar galite pasakyti, kad jis jūsų gyvenime yra nuostabus? Amen. Te būna garbė Dievui. Atsiverskime šį vakarą Psalmių knygą, 139 skyrius. Norėčiau perskaityti nuo 23 eilutės. Psalmių 139, 23. Šio vakaro tema – mūsų gyvenimas mintyse mūsų gyvenimas mintise arba mūsų minčių gyvenimas. Gerai įsiklausykite į šias busimas eilutes, jose tiek daug visko slypi. Jeigu kiekvienas čia esantis žmogus, kiekvienas, kuris klausysis šio susirinkimo, kur jūs bebūtumėte, skirtingose šalise, jeigu kiekvienas galės pakartoti šią maldą, kaip Dovidas ją meldėsi prieš daugybę metų, ir jeigu galės tikėti, ir leisti Dievui, kad jis savo dosnumu tai išreikštų mūsų gyvenime, o bus neapsakoma, ką jis galės padaryti mums. Pasiklausykite jo žodžius. Ištirk mane, Dieve. Pažink mano širdį. Išbandyk mane ir pažink mano mintis. Pažiūrėk ne vien tik į tai, ką aš darau išorėje ką žmonės mane mato darantį, bet pažiūrėk į mano širdį, pažink ją. Ir tuomet dar giliau eiki. Aš noriu, kad tu pažintum mano mintis, ištirtum jas. Atkreipkite dėmesį, kokia yra to priežastis, 24 eilutė. Matyk, ar aš einu nedorėlių keliu. Ir vesk mane keliu amžinuoju. Perskaitykime tai dar kartą. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Dauguma iš mūsų nuo pat vaikystės gėdojame tą giesmę. Ištirki mane, o Dieve, ir pažink mano širdį, štai iš kur kilo ši giesmė. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Originalė pažvelki, Ar mano viduje nėra nedorelio kelio? Kaip tai gali būti susijęta su mintimis? Kodėl širdies ištyrimas ir pažinimas minčių yra susijęta su nedoreliu keliu? Originalė, pažiūrėki, ar manyje nėra nedorelio kelio? Tai nėra kažkas išorėje, bet viduje. Pažiūrėki, ar manyje nėra nedorelio kelio? Ir vesk mane keliu amžinuoju. Palenkime galvas drauge. Jeigu turite poreikį, tiesiog pakelkite savo ranką, tai padarydami savo poreikį žinoma Dievui. Dangiškasis tėve, mes taip mylime tave, mes tokie dėkingi, kad mes tarnaujame tokiam Dievui, pas kurį galime ateiti tuo pačiu pagrindu kaip Dovidas – Ir mes galime taip pat pasakyti, ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis, originaliai pažiūrėk į mano mintis, kokios jos yra, iš kur jos kyla ir padėki man pamatyti galę, kuris lypi tose mintise. Tuomet pažiūrėk į mus, ar mumise nėra nedorelio kelių ir parodyk tai mums viešpatie, mes mylime tave viešpatie, mes pasitaisysime. Jeigu yra kažkas mumise, kas tau nepatinka, mes tai ištaisysime. Mes norime, kad mūsų gyvenimai tau patiktų. Te tu paimsi savo žodį šį vakarą, brangus Dieve, ir kalbėsi mums. Jėzaus vardu mes prašome. Ir šventieji pasakė, te laimonais Dievas galite sėstis. Mums tie žodžiai, kurie yra pavartoti šioje rašto vietoje, gali pasirodyti ne visai suprantami. Gali būti sunku iš tiesų juos suprasti tokiu būdu, kurio autoris norėjo juos pertikti prieš daugybę metų, nes jo požiūris į dalykus buvo kitoks nei mūsų šiandieninėje vakarų civilizacijoje. Dovidas faktiškai prašė Dievo, kad jis jį išbandytų ir ištirtų. Tokiu būdu, kaip tais laikais, jie darydavo su metalo ruda. Žiūrėkite, jis sako, ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane. Taigi Dovidas nori, kad Dievas jį išbandytų, ištirtų, atliktų tą procesą, kurį jie darydavo su metalo ruda tomis dienomis, kai jie atskirdavo visas priemaišas iš metalo nešvarumus, kai aukštoje temperatūroje metalas būdavo išlydomas, viskas į paviršių iškildavo, visos priemaišos, nes visos tos priemaišos susilpnina tikslą, dėl kurio tas metalas ateitie bus panaudotas. Ir jis sako, ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Taigi Dovidas nori, kad Dievas pažintų jo mintis. Čia pavartotas žodis yra tas pats žodis hebrajų kalboje, kaip ir psalmių 94.19. Ir ta žodis reiškia rūpesti. Taigi Dovidas nori, kad Dievas patikrintų tas mintis, kurios sukelia jam rūpesti. Nes jo mintyse yra kažkas tokio, kas užgauna griauna arba įžeidžia. Dievo kise tai yra taip. Ir jis nori, kad Dievas jam padėtų apsivalyti save nuo tokių minčių. Ir jis nori, kad Dievas išbandytų jį kaip metalą, ištirtų, kad jis būtų užgrūdintas tokiu būdu, kad Dievas galėtų jį panaudoti savo tikslui. Jis nori, kad Dievas nusileistų giliai į jo širdį, jo protą, kad jis pažiūrėtų į jo mintis, apie kurias Dovidas masto, ir kad jis pamatytų, ar ten yra kas nors tokio Dovido mąstymo modelyje, būdė, ir be jokios abejonės ten buvo šis tas, tas, kas sukelia jam rūpestį, skausmą, Tai yra dalykai Dovido mąstymo modelyje, mąstyme, kurie sukėlė jam pačiam ir kitiems skausmą. Aš noriu, kad jūs susimastytumėte apie supratimą, kurį turėjo šis žmogus. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Pažiūrėk, ar man jie yra kažkas, kas sukelia skausmą man pačiam ir sukelia skausmą kitiems. Noriu jūsų kai ko paklausti. Nekelkite rankų. Tiesiog, ar jūs mastote apie save tokiu būdu kaip Dovydas? Apie savo gyvenimą, ką jūs darote, ką jūs kalbate, Jūs turite laisvę Kristuje, sakykime, jūs brandesnis nei kiti žmonės, jums galima daryti atitinkamus dalykus, eiti atitinkamas vietas ar renginius ir jums tai nepakenkia, jūsų tai nevargina kaip krikščionio, bet jeigu kiti žmonės pamatytų jūs taip darantį arba išgirstų jūs kažką sakant, jeigu tai susilpnintų juos, ar jūs būsite toks dvasiškai jautrus tam, kuo Dievas nori jūs matyti, kad jūs suvoktumėte ne tik, kad jūs blogai darote, bet kad jūs suvoktumėte, kad kai jūs tai darote, kad kad jūs žaidžiate kitus žmonės, nes tai pakenks kitiems. Matote, kai mes pradedame taip mąstyti, mes pakylame virš to ligmens, kuriame gyvena dauguma krikščionių. Dauguma žmonių, kai ateina pas viešpatį, jie pradeda mąstyti apie gerą ir blogą, gerą ir blogą. Jie masto tik apie save, žmoną, vaikus, galbūt apie keli žmonės, su kuriais kartu eina į bažnyčią, bet matote, jeigu mes žengėme virš šių ribų, Dievas mus kviečia, kad mes paliktume tokio tipo ribotą krikščionišką mąstymą. Pasakysi, tai beprotybė, broli Doni, ne. Tai yra tas pats dalykas, apie kurį kalbėjo Paulius, kai jis rašė apie mėsą apie mėsos valgymą. Jeigu aš valgysiu mėsą ir tai įžeis mano brolį, ar mėsos valgymas yra negerai? Ne. Bet jūs turite prisiminti, tą dieną. Tai buvo perėjimas iš įstatymo į malonę. Taigi buvo žmonės, kurie vis tiek tebe mąstė, kad yra negerai valgyti keulieną, valgyti vežius, kitas jūros gerybės ir panašiai. Nes visą savo gyvenimą, daugybę šimtų metų, jie girdėjo tai iš tėvų, senelių, prosenelių, kad to valgyti negalima, tau negalima to daryti. Taigi dabar, kai jau yra malonės epocha, jie jau gali tai daryti. Tačiau buvo kiti, kurie tam priešinosi, jie sako, kaip jie gali tai daryti. Ir įsivaizduokite, rodės, kad buvo tiek daug dalykų, į kuriuos buvo įsikipta ir dabar reikėjo jų atsisakyti. Jie turėjo išsilaisvinti iš tų draudimų, tačiau kitiems tai tapo suklupimo akmeniu. Ir čia Dovidas, netgi būdamas įstatymo epochoje, jis pamatė, kad yra būdas, kuriuo jisai sukelia skausmą kitiems. Ir tai kyla iš jo minčių. Mes žinome, kad Dovidas neturėjo šventosios dvasios, jis neturėjo to supratimo, kurį Dievas mums davė gavę šią dieną, bet vis tiek jis žinojo, kad tai, kas keliauja jo protų tos mintis, turi gebėjimą sukurti gyvybę arba mirtį. Mintis, kurios keliauja tavo protų, turi gebėjimą sukelti skausmą, liūdėsi sielvartą tau pačiam arba kitiems, nes tos mintis materializuosis. Jeigu mes nuolatos mastome apie tas mintis, dažnai mūsų mintis faktiškai sukuria cheminius elementus kūne. Iš tiesų, tai vyksta 20 sekundžių bėgyje, po to, kai tu pamastai apie atitinkamą mintį. Tos mintis susijungia protė viena su kita, su kita kitą ir kūnas 20 sekundžių bėgėje pasikeičia iš šarminio į rūgštinį arba atvirkščiai. Tiesiog minčių dėka, nevalgant apelsinus, raudoną mėsą, keulieną, o jūs tokie susirūpinę, ar jūsų organizmas yra labiau rūgštinis ar šarminis. Sveikos gyvensenos būdu gyvenantys žmonės jie žino, kad rūgštinis organizmas yra labai negerai, tai kenksminga ir jūs galvojate apie maistą, bet maistui reikia daug daugiau laiko, kad jis pakeistų terpę jūsų organizme. Mintis greičiau pakeičia terpę iš rūkštinės į šarminę. Dabar pagalvokite apie Dovydą. Jis nori, kad jo gyvenimas būtų ištirtas, išbandytas. Koks jis yra jo mintis? Pagalvokite, kaip tai yra stipru. Kas iš jūsų? Tai būtent ir yra tos vidinės mintis, kurios ir įvardina mūsų tapatybę, kas mes iš tiesų esame. Mes galime išmokti, kontroliuoti savo elgesį, būdami šalia atitinkamų tinkamų žmonių, būdami bažnyčioje. Mes galime išmokti, kaip reikia daryti atitinkamus veiksmus, kontroliuodami savo elgesį. Mes galime įgyti netgi atitinkamą liudijimą Dievo žmonių tarpe. Tačiau tai yra išorė. Dabar pažiūrėkime į tą intimiausią dalį viduje, kas mes tokie esame. Ir tai yra mūsų minčių gyvenimas. Žinote, gali gyventi su žmogumi, su vyru, žmona, vaikais. Ir jie išmoksta, kaip reikia namie elgtis, ką reikia daryti. Tačiau jūs neturite nemenkiausio supratimo, ką tas vaikas daro internete, mokykloje, neturite nemenkiausio supratimo apie dukrą, kaip jį rengėsi, elgėsi, tačiau tai yra tik išorė. Tačiau, kai mes kalbame apie mintis, štai ko mes iš tiesų ir esame šiame pastate, minčių gyvenime. Kai žiūrime į Dovydą, įsivaizduokite, jis norėjo, kad Dievas ištirtų tai, kas užėmė jo vaizduotę, jo atmintį, jo sąmonę. Jis tvarkosi su savo minčių gyvenimu, priešais Dievą. Ir jis norėjo, kad Dievas galėtų įeiti jo minčių gyvenimą ir kad jis galėtų jį paveikti tokiu būdu, kad jis sumažintų tą skausmą, kurį kurį jis pats sukėlė savo, taipogi sumažinti tą skausmą, kurį jis sukelia kitiems Dievo žmonėms. Leiskit jūsų paklausti, kas iš jūsų taip mastote? Alio? Tuk, tuk, ar yra kas nors namie? Kas iš mūsų masto tokiu būdu? Kad mes norime sumažinti tą skausmo kiekį, kurį patys turime, ir ne tik tai norime padaryti, mes norime sumažinti skausmą, kurį suteikėme kitiems šiame gyvenime. Taigi to skausmo, kurį sukeli savo ir kitiems, neįveiksi vien tik tai tikėjimu. O, aš tikiu žinia, Tūkstančiai žmonių sako tą patį, tačiau jie yra patys problematiškiausi krikščionys, su kuriais gali susidurti gyvenime. Kodėl? Nes jie to neturi savo viduje, apie ką kalba Dovydas. Jeigu mes taip pat to neturime, reiškia, mes nesuprantame tos dvasios, kurie buvo ši žinia atnešta. Brolis Brahmas mylėjo žmoniją, o ne vien tik žinio žmonės. Jis meldėsi ne vien tik už žinio žmonės, jis meldėsi už denominacijas, budistus, visus kitus, Tačiau dabar, mūsų dienomis, kai organizacijos dvasia taip įsiskverbė į mūsų tarpą, mes daugiau nebesimeldžiame už kitas žinios bažnyčios, tik tai už savoje bažnyčią. Tuo labiau už baptistus, metodistus nesimeldžiame, o jie velnio išperos. Ne, jie nėra velnio išperos. Jie yra krikščionys taipogi ir jie bus ten tą dieną. Ne todėl, kad jie tikėjo, kad Dievas atsiuntė pranašą, bet todėl, kad jie priemė Jėzų Kristų kaip savo nuodėmių atpirkėją. Galbūt jie nesupranta to atgimimo iš aukšto, kaip mes jį suprantame, bet Dievas teis juos pagal tai, kiek jis jiems davė pamatyti, o ne tiek, kiek tau davė pamatyti. Mums geriau reikia savo pačių žingsnius stebėti, o ne jų. Šlovinkite viešpatį. Taigi Dievas galėjo atgaivinti Dovydą dvasiškai. Be jokios abejonės, Dovido mintis buvo labai ypatingos. Jis buvo pranašas ta prasme, kad jis galėjo priimti Dievo žodį. Jis nebuvo toks pranašas kaip Samuelis, Zacharijas, Jeremijas, bet jis buvo toks vyras, kuris galėdavo gauti įkvėpimą iš Dievo. Jo mintis buvo dieviškoje sferoje ir paprasti žmonės to negalėjo suprasti, bet Dievas veikia jo gyvenime tokiu būdu. Ir tai jam ateidavo ir pasireikždavo kaip psalmės, giesmės ir jo širdis buvo labai jautri viešpačiui. Taigi jo gyvenimas mintise buvo labai didingas Ir tas minčių gyvenimas atspindėjo ir išreiškė tai, kuo Dovydas buvo. Ir labai dažnai mes, kaip krikščionys tikintieji, ypatingai paskutinių mėnesių laikotarpiu, kai mes kalbame apie mintis, mes suvokėme, kad mūsų mintis turi daug daugiau vertės ir svorio, kalbant apie tai, kas mes esame ir kuo norime tapti. Mes niekada tam neskirime pakankamai dėmesio anksčiau, bet leiskite man pasakyti štai ką šių serijų metu aš jau išgirdau daugiau liudijimų, rezultatų pamačiau, nei bet kurios kitos pamokslų serijos metu. Ir aš pamaniau, o viešpatie, tai nuostabu. Nes tai dar nėra 287 dalis, tai tik 16 dalis. Ir tai nėra ilgiausia pamokslų serija, tačiau aš gaunu laiškus skambučius iš viso pasaulio. Žinote ką, aš manau, atėjo laikas, atėjo metas tam. Reiškia, kad mums to reikia. Aš tikiu, kad tai mus keičia. Aš tikiu, tai mus keičia. Galbūt dauguma iš jūsų nenusipirkote naujo automobilio, daugiau kadilakų, arba tebe gyvenate tame pačiame name, dar vis yra sunku apmokėti sąskaitas, bet neįsikalkite į galvą, kad jūs gausite tik materialius dalykus. Jeigu jūs tapote džiugesniu krikščionimi, reiškia visas mano rašto tyrinėjimas yra neveltui. Jeigu tapote geresnė žmona, vyru, jeigu jūs laimingesnis garbintas tapote Dievo namuose, reiškia mano triusas yra neveltui. Dabar pažiūrėkime į tai iš medicininės pusės, iš žmogiškosios pusės, jūsų protas. Žiūrėkite, tai yra taip nuostabu. Dabartinės neuros ryties mokslo tendencijos įrodo, kad mes galime samoningai pagerinti savo sveikatą ir savijautą tiesiog paprastai pakeisdami savo mintis. Mintis sukuria cheminius elementus. Mintis sukuria cheminius elementus kurie įsilieja į mūsų kūnų tekančias upes ir upelius kabutėse. 20 sekundžių bėgyje mintis pakeičia cheminių elementų sudėti kūne. Pamanykite, kaip tai yra galinga. O jūs susilaikote nuo raudonos mėsos, to maisto, kito maisto, tai pakenks. Aš nesakau jums nestebėti to, ką jūs valgote, bet mes tiek daug dėmesio sutelkime kūnui. Mes vartojame papildus, žoleles, vitaminus, mes viską darome, ką tik randame. Bet štai čia viršuje turime didžiausią priešą, mūsų protą mūsų smegenys ir kažkaip mes galvojame, mes nuotaka, tai mūsų nepaveikia, bet tu vis tiek tebesi žmogus. Žiūrėkite, 20 sekundžių bėgyje mintis pakeičia cheminių elementų sudėti kūne, suteikdama rūkštinį arba šarminį poveikį organizmui. Mums, nepaliaujant mąstyti negatyviai, centrinė nervų sistema siunčia cheminius elementus į raumenis. Jie susitraukia, tad sumažėja kūno apimtis, mąstymas pasidaro miglotas. Pamanykite, tai vyksta tik dėl negatyviai negatyvaus mąstymo. Negatyviai, nuolatos, mąstant apie negatyves mintis. Tos mintis skatina smegenis, kad jie išskirtų tuos cheminius elementus jūsų kūne. Raumenys susitraukia, mąstymas pasidaro miglotas. O visą savo gyvenimą aš dėl to kaltinau velnę. Žinai ką, broli Herelai, aš supratau, kad dauguma dalykų, kurie vyksta su manimi, tai ne velnės jo sukėlė, tai šis senas velnės mano kūnas. Būtent jis ir sukėlė visas tas problemas. Jūs taipogi galite pasakyti amen, aš vis tiek pamokslausiu. Šlovinkite viešpatį. Taigi pasiklausykite, ką sako daktarai. Fizikos mokslų daktaras Josepas Dispenza teigia, mastančioji smegenų dalis, neokorteksas, yra it laisvos valios sėkla, kuri leidžia kiekvienam turėti savo nuomonę ir pasirinkimą. Pastebėjau, kad žmonės, kurių sveikata pakito, jie pakeitė savo mąstymą. Taigi jų sveikata pakito, nes jie pakeitė savo mąstymą. Ar jų mąstymo pakeitimas buvo lemiamas faktorius smegenyse, kurio dėka kūne buvo pradėti siūsti nauji signalai? Atsakymas yra taip, mūsų mintis turi tiesioginį ryšį su mūsų sveikatos lygiu. O, tu girdi tai? Taigi, jeigu aš galiu tiesiog mąstyti pozityviau ir fiziškai tai sukuria cheminius elementus mano kūne, ką tada gali padaryti mintis apie paėmimą, mintis apie kūno perkeitimą, Čia mes matome, kaip paprasti žmonės, medikai žiūri žmogų iš fizinės pusės, be Malachijos keturi žinios jėgos paskutinio laiko. Jie tiesiog žiūri, kaip fizinis kūnas veikia. Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė kaip kurėja ir mūsų mintis, kurios keliauja protais, turi gebėjimą kurti, o mes laukime Dievo, o Dievas laukia mūsų, kol mes patys pradėsime tai daryti. Atkreipkite dėmesį, mūsų mintis turi tiesioginį ryšį su mūsų sveikatos lygiu. Mintis gamina cheminius elementus. Jeigu turi džiugės mintis, tuomet organizme gaminasi cheminiai elementai, kurių dėka jausiasi džiugiai. Pamirškite cigaretes, Jack Daniels viskį, Lucy Daniels ir visą kitą šeimą, kurie ten gamina viskį populiariausią Amerikoje. Pamirškite alų, narkotikus, viską. Aš turiu viską, ko man reikia. Savo viduje tie cheminiai elementai gali išsiskirti. Man reikia jokių dozių, jokių pakaitalų, kitokių. Man reikia išlaisvinti tuos cheminius elementus, kurie yra mano viduje. Ar jūs matote, ką tie dalykai padaro mums? Kodėl žmonės rūko, tarkime, marihuaną, geria alkoholį, taip paveikia cheminės savybės jų kūno, tai pakeičia juos. Jie jaučiasi nusivylę, liūdni, sielvartę, jie tarkime rūko ten kokią nors žolę ar kažką, tai pakeičia juos. Tačiau mes turime savo viduje tai, kas reikalinga pasikeitimui. Bet turiu įspėti, tai gali tapti nenugalimu įpročiu. Jeigu tu pasigersi šventąją dvasę vieną sykį, būsi alkoholikų visą likusį gyvenimą. Garbė. Jeigu turi džiugės mintis, tuomet organizme gaminasi cheminiai elementai, kurių dėka jausiasi džiugiai. Jeigu turi negatyves mintis, piktas mintis, nesaugumo mintis, šios mintis skatins cheminių elementų gamybą. Todėl nesvarbu, kaip stipriai stengsiasi, kad išoriniai dalykai tave pradžiugintų, nejaugi jūs nematote, mes gyvename daiktų amžiuje Žmonės nebeturi džiaugsmo. Dauguma iš jūsų dabar turite daugiau dalykų nei kada nors anksčiau. Kai buvote mažas berniukas, bėgiojote laukais, apdriskusiais rūbais arba buvote jauna susitokusi pora, kuri taipogi nieko neturėjo, tačiau buvote laimingi, džiugus. O dabar jūs turite viską, visus daiktus, ko tik bereikėtų, tačiau nesate laimingi. Kodėl? Nes jūs ieškote kažko išorėje, kas jūs pradžiugintų. Oho. Žiūrėkite, Šios mintis skatins cheminių elementų gamybą, kurie privers tave jaustis taip, kaip mastai. Taigi tos mintis sukuria cheminius elementus, pagamina juos. Ir tie cheminiai elementai priverčia tave jaustis taip, kaip mastai. Ar kada nors mąstėte, kad esate nusivylęs, nusivylime, kad jau sergate, kad jau pervargote, išvargote visas po darbų? Ar jūs mąstėte, juk mąstote apie tokias mintis? Nežiūrėkite, liktai nežinote, apie ką aš kalbu. Ar mąstėte apie džiaugsmą? Garbė Dievui, turbūt galvojate, kad aš išprotėjau, ar ne? Ar kada nors mąstėte, kad esate išlaisvintas, kad esate laisvas? Broli nu, Doni, aš dažnai negaliu apie tai mąstyti. Stop! Tu jau nebeišlaikai pusiausviros. Taigi rekomenduojamas santykis yra du prie vieno. Dvi pozityvios mintys, viena negatyvi. Tai yra pusiausviroje išliekantis individas. Leisiu jums apie tai patiems pamastyti. Egzistuoja svarūs įrodymai, kad mūsų mintis yra svarbios. Visados keičiame tuos senus modelius savo pačių geresnių idealų. Jei mintise pastoviai kartojame, tai smegenyse tiesiame taip naujus kanalus. Mano sunienas, kuris pakliuvo į nelaimingą atsitikimą, turbūt jums įdomu, kaip jam sekasi. Daktarai pasakė, kad jis neišgyvens, net iki kitos dienos. Tačiau iš pažinimų dėka jam viskas gerėja, jam padarė tokį šalmą, norėjo atlikti terapiją. Tačiau jis taip greitai sveiksta iš pažinimų dėka, kad jam net nereikės tos terapijos. Kulka dar tebėra įstrigusi jo galvoje. O kaip yra su jumis, kurie neturite įstrigusios kulkos? Jūsų galvoje nėra kulkos. Jūsų galvoje juk nėra sutrupėjusios kaukolės gabalėlių po to, kai kulka peršovė galvą. Žmogus, būdamas tokioje būsenoje, gali ant gamtinių būdų pritaikyti išpažinimus. Daktaras pasakė, sunelį, Dievas tau turi darbą paruošęs, nes jis išsaugojo tau gyvybę. Man patinka, kai Dievas priverčia daktarus liudyti, O, šlovinkite viešpatį. Jūsgi žinote, kad jie išmoko atlikti gydimo terapiją. Vis didesniam skaičiui žmonių yra atliekama gydimo terapija, reabilitacija. Po širdies smūgio daktarai siunčia į terapiją. Po priepolio siunčia į terapiją. Aš ką tik kai ką suvokiau. Dievas paskyrė mane būti terapeutų daugybę metų jau. Aš jums atlikinėju dvasinę terapiją. Nei aš, nei jūs to anksčiau nesuvokėme, kas dėjosi. Tai yra dieviškoji terapija Dievo žodžio pagrindu. Aleliuja. Kad mes sugrįžtume atgal į teisingą būseną. Kad mūsų smegenys būtų perprogramuoti. Anksčiau, jeigu asmenį ištikdavo insultas, mirdavo jo atitinkama smegenų dalis, Tuo viskas pasibaigdavo. Bet dabar kažkas atrado būdą, kad smegenys galima pertreniruoti iš naujo. Ir dabar, tarkime, viena smegenų dalis mirusi, ji buvo atsakinga už dešinės pusės kūno kontroliavimą, jie išmoko kitą smegenų dalį kontroliuoti tą kūno dalį, kurią anksčiau kontroliavo dabar mirusi smegenų dalis. Ir ta dalis naujai yra apmokama kontroliuoti tą kūno dalį, kuri atrodo buvo paralyžiuota. Šlovė viešpačiui. Jei mintise pastoviai kartojame, smegenyse tiesiame naujus kanalus, tai yra pagrindas, ant kurio stovėdami galime pasiekti naują asmenybės lygmenį. Būtent tai aš ir noriu padaryti, pasiekti naują asmenybės lygmenį. Tai yra tikrasis aš. Keti Chapman mokslų daktarė LCSV. Nežinau, ką tai reiškia, bet Bet kuriuo atveju straipsnėje apie imuninės sistemos stiprinimą teigia, jeigu tu esi vienas iš tų, kurie didžiausią dienos dalį masto apie liūdnas, piktas ar negatyves mintis, tuomet tu pats silpnini savoje imuninę sistemą. Prašau, pasakykite man, ką gero jums suteiks vitaminas C, jei vitamino P proto stygius yra kritinis. Kai kurie iš jūsų vartojate įvairiausius preparatus, papildus, vitaminą A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ką tik tai manoma, kad gripo metu nesusirgtumėte, norite sustiprinti imuno sistemą, tačiau jūsų pati kenksmingiausia dalis yra štai čia, galvoje. Ar jūs suvokiate, kad jūsų mintis turi tiesioginę sąsają su imuno sistema? Žinote, kai prasideda kokie simptomai, o viskas, aš tikrai susirgsiu, aplink mane visi serga, o Kaip tau sekasi? O, jau bandau, beveik pagavau gripą. Be jokių abejonių, tuoj sirksi. Kodėl? Nes tos mintis faktiškai silpnina imuno sistemą. Įdomu, kaip tada yra su žodžiu. Jeigu šetonas bando nusilpinti mūsų imuno sistemą, Dievas tavęs nemyli, nesirūpina tavimi. Mums reikia atsistoti ir leisti mūsų imuno sistemai būti sustiprintai žodyje. Aš esu daugiau nei nugalėtojas, aš esu daugiau nei pajėgus tai padaryti. Kodėlgi? Nes mano mintis stiprina mano dvasinį imunitetą. Aš neturiu nusigręžti nuo Dievo. Aš nenusigręšiu nuo Dievo ir aš neplanuoju nusigręžti nuo Dievo. Aš stiprinsiu savo dvasinio imuniteto sistemą. Garbė. Žiūrėkite, daktaras Josephas M. Carveris, mokslo daktaras straipsnėje Emocinis atminties valdymas, teigia, mintis keičia smegenų cheminę sudėtį. Teigia, mintis keičia smegenų cheminę sudėtį. Tai skamba per daug paprastai, tačiau būtent taip ir yra. Mūsų mintis kasdien pakeičia neurosiustuvus. Jeigu netikėtai į patalpą įeitų vyras su ginklu, mes pradėtume mąstyti apie pavojų. Tuomet smegenys išskiria, žiūrėkite, kas nutinka mums, akimirksniu. Tuomet smegenys išskiria noradrenaliną, šį cheminį elementą. Mes įsitempiame, pasidarome budrus, delnai pradeda prakaituoti, širdis pradeda greičiau plakti. Jei tas vyras taiga atkastų to ginklo vamzdį, tuo parodydamas, kad ginklas yra šokoladinis, tuomet smegenys staiga pakeičia sudarytą nuomonę. Ir kadangi aš esu toks malyžius, aš norėčiau atsikasti nuo kito galo to šokoladinio ginklo. Tačiau kaipgi tai nutinka? Tarkime, toks vyras ateitų čia į mūsų susirinkimą arba automobilio aikštelė po bažnyčios ištrauktų ginklą. O! Tačiau staiga atsikastų jo ir mes pradėtume juoktis. Tačiau akimirksnių smegenys, kurie jau buvo pasiruošę ir siuntė tau tą įsitempimą, tavo smegenys akimirksniu pasikeičia ir pradeda siūsti kitą signalą. Ir tu pradedi juokti, sakai, o, tu mane išdūrėjai, broli vestai, o, čia tai pokštas. Bet juk prieš akimirką buvai pasiruošęs jam į galvą trenkti. Tu buvai pasiruošęs bėgti, gelbėtis ir per akimirką taip greitai mintis viską pakeitė. O viešpatė pasigailėki, mintis, kuri buvo pasiusta į tavo smegenis, išskyrė kitą cheminį elementą tavo kūne ir taip greitai iš įsitempimo tu perėjai į juoką. Ar paėmimas nebus lygiai toks pat? Kodėl mes stebimės? Ar tai bus kažkas, Mes jau gyvename šiame įsitempusiame pasaulyje, spaudime, šitie sunkumai visur aplinkui, staiga, mintis bus pasiusta iš dangaus, pasikeitimo mintis. Ji perkeis mus iš šio įsitempusio pasaulio. O viešpatie, Tuomet smegenys staiga pakeičia sudarytą nuomonę. Mes atsipalaiduojame ir juokiamės, juk apkvailino tai būtent mus. Mes jaučiame tai, apie ką mastome. Pozityvus mąstymas veikia. Prieš tai minėtas pavyzdys parodo, kad tai, apie ką būdami situacijoje mastome, ir nulėmė mūsų nuotaiką arba sukuria ją. Žinot, mūsų dienomis egzistuoja tokia fobija, baimė. Žmonės bijo pamokslininkų. Tai yra daktarų diagnozuota fobija, kurią turi žmonės, jie bijo pamokslautojų. Ir ši fobija pasireiškia skirtingais simptomais. Aš nejokauju, tai yra rimta, tai yra medicininė būsena. Didelė žinios tikinčiųjų dalis turi šią fobiją. Bet tai yra tikra fobija, kaip gyvačių arba skraidimo lėktuvų fobija. Ir Jie pradeda mąstyti, kad jeigu jie ateis į bažnyčią, turės būti įsitempę, turės jaudintis. Ir jų kūnas faktiškai taip ir jaučiasi. Jie jaučiasi taip, kaip masto. Jie įsitempia, jaudinasi, tokie pasimetę tampa bažnyčioje. Brolis Brahmas juk pasakė, kad gauni tai, ko tikiesi. Taigi, jeigu tu atini bažnyčią ir sakai, o dieve, dieve, jis prieš mane pamokslaus, greičiausiai taip ir bus. Tu pritrauksi tai, nors jis to ir neplanavo daryti. Bet jeigu tu ateisi ir pasakysi, šlovė Dievui, bus gera. Jeigu mano dirs oda nuo pakaušio iki kulnų, aš vis tiek mėgausiuosi tuo. Dievas palaimins mane. Aleliuja. Arba jeigu tu privažiuoji prie bažnyčios ir matai, kad mano automobilio nėra ten. Arba Keril neįeina pro duris. Ar tu mastai, o ne, bus blogas susirinkimas, brolio Donio nėra brolio Donio nėra. Ir bus stebuklas, jeigu galėsi gauti kokį nors palaiminimą iš to susirinkimo, nes tu jausiesi taip, kaip mastei. Tavo lūkesčiai sumažės. Nagi, žiūrėkite, draugai, aš nenoriu jūsų sugėdinti, aš noriu padėti jums. Aš noriu padėti jums, kad jūs suvoktumėte, kai jūs ateinate čia. Mes neteiname čia dėl kažkokio pamokslautojo, mes ateiname čia, kad būtume pamaitinti, ateiname garbinti ir priimti iš Dievo. Žiūrėkite, tai, apie ką būdami situacijoje mastome ir nulėme mūsų nuotaiką. Jei darbe prašymas paaukštinti pareigose buvo atmestas, mes galime mąstyti, kad šiame darbe tobulėti negalėsime. Žiūrėkite, kas vyksta. Taip sumažėja serotonino kiekis ir tampame prislėgtais. Taigi tu ateini, kad tave paaukštintų, jie tau pasako, na žinai ką, mes tavęs dar nepaaukštinsime pareigose. Tada tu tampi prislėgtas ir tavo kūnas atreaguoja į tai, sumažindamas serotonino kiekį organizme. Ir tai privers tave jaustis dar blogiau, nei tada, kai tau pasakė, kad negausi paaukštinimo ir didesnės algos. Ir tavo paties kūnas atreagavo atitinkamai pagal tavo mintis. Bet žiūrėkite, ką jūs galite padaryti. Pažiūrėkite, Taip sumažėja serotonino kiekis ir tampame prislėgtais. Arba galime manyti, kad šį kartą mūsų nepaaukštino, nes mums yra paruoštas geresnis pasiūlymas arba perkelimas į kitą darbovietę, o tai pagerina mūsų nuotaiką. Tai nieko neturi bendro su bosu, su darbu, su žmonėmis, kuriais dirbate. Visa tai įvyko jūsų viduje. Kaip jūs žiūrite į šitą situaciją? Na, matomai tai nebuvo Dievo valia, aš vis tiek eisiu pirmin, Dievas duos dar didingesnį stebuklą ateityje, arba jūs galite sėdėti ištysusiu veidu, oi nežinau, kaip čia aš niekada nieko negaunu. Žiūrėkite, daktarė Karolina Leaf, smegenų tyrinėta iš Pietų Afrikos, šioje srityje turinti 25 metų patirtį teigia, 87-95 procentai šiandieninių lygų, kurios mus ištinka, tai tiesioginis mūsų gyvenimo mintyse rezultatas mūsų gyvenimo mintyse rezultatas. Noriu jūsų paklausti, ar mūsų mintys svarbios, tai apie ką mes mastome? Ir kiek iš tų visų sergančių žmonių jie kaltina Dievą, aš krikščionis, kaipgi aš galiu sirgti, kaip aš galiu tai išgyventi, kodėl Dievas leidžia man kentėti tai, tai ne Dievo kaltė, tai yra mūsų kaltė. Ar jūs suvokite bažnyčią? Ar jūs įsivaizduojate, jeigu ji būtų pasakiusi nuo 8 iki 9 procentų, tai koks skirtumas ten menknikis, bet 87, 95 procentai. Tiesioginis mūsų gyvenimo mintise rezultatas – tai, apie ką galvojame, paveikia mus fiziškai ir emociškai. Tai toksinių emocijų epidemija. Pasiklausykite, vidutinis žmogus turi virš 30 tūkstančių minčių per dieną. Nekontroliuodami gyvenimo mintise, sukūrėme puikias sąlygas lygoms. O visą savo gyvenimą aš maniau, kad velnės dirba netgi viršvalandžiais, kad man pakenktų. Bet jis nieko nėra padaręs, aš pats viską padariau. Velnės turbūt tik te prisidėjo 15 minučių man kenkdamas, paėmus mano visą krikščionišką gyvenimą. Visas kitas problemas aš pats prisidariau. Aš pats maščiau, kad sergu, kad esu nusivylęs, kad esu išvargęs. Pats maščiau, maščiau, maščiau neteisingai, bet ačiū Dievui aš mokausi, kaip reikia mąstyti. Aš mastau, kad esu laimingas, kad esu laisvas. Ir aš darysiu tai iki pat galo, tol, kol dingsiu iš čia. Garbė Dievui. Ne tik aš noriu laisvės čia, ramybės, aš noriu dingti iš čia. Garbė. Žiūrėkite, nekontroliuodami gyvenimo mintise, sukūrėme puikias sąlygas lygoms. Mes patys save susargdiname. Atleiskite minutėlį, aš ketinu save nubausti. Klopkis ant kelių, Doni Reiganai. Pagalvokite apie tai. Tyrimas parodo, kad baimė, baimė pati iš savęs sukelia daugiau nei 1400 žinomus fizinius ir cheminius atsakus organizme, bei aktyvuoja daugiau nei 30 skirtingų hormonų. O viešpatė pasigailėk, mes esame hormonų audroje. Blogiau nei moterų menopauzėje. Juk tai tiesa. Ar jūs galite įsivaizduoti tai organizme? 1400 reakcijų ir daugiau nei 30 skirtingų hormoninių atsakų, vien tik tai dėl baimės sukeltų. Žiūrėkite, baimė pati iš savęs sukelia daugiau nei 1400 žinomus fizinius ir cheminius atsakus, bei aktyvuoja daugiau nei 30 skirtingų hormonų. Atleidimui egzistuoja intelektualinės ir medicininės priežastys. Žiūrėkite, tai sako ne brolis Brankamas, ne brolis Donis, bet daktaras. Daktarai tai suprato, kad net leidimas sukelia širdies smūgį. Jeigu tu neatleidi, tai sukelia daugybę lygų tavo kūne. Man patinka šis išsireiškimas. Toksinėmis mintimis – Pagamintos toksinės atliekos sukelia šias ligas. Diabetas, vėžys, astma, odos problemos ir alergijos. Tai tik kelios iš daugumos lygų. Toksinėmis mintimis pagamintos toksinės atliekos Mes nekalbame apie atominės atliekas, apie cheminius elementus, bet toksinės mintis. Jūsų mintis, mano mintis tapo tokios toksinės kūne, kad jos nuodėmus. Te būna garbė Dievui. Pabusk čia to, nes aš dar nepabaigiau. Nepalk, nepalk. Jei aš būčiau jo vietoje, būčiau baisiausiai išsigandęs. Aš būčiau piktas kaip nežinia kas. Visą gyvenimą mes kaltinome jį arba Dievą, o tai nebuvo nei jis, nei Dievas. Mes patys kalti. Tai mūsų pačių toksinės mintis, toksinis mąstymas. Ir jis tai iškreipia ir nori, kad mes sakytume, Štai aš krikščionis, aš gyvenu dėl Dievo, kodėl aš sergu, Dieve, kodėl? Tavo toksiškumas veržiasi tau per lūpas. Kodėl taip yra mano gyvenimo tas, kodėl tas? Yra daugybė tokio tipo žinios tikinčiųjų, kurie klausosi brolio Brakomo kiekvieną savaitę, tačiau jų viduje yra toksinis savartinas. Jie yra pavojingesni už Černobilio elektrinę, už kitas elektrinės, kurios yra uždarytos ir gali susprogti. Jie yra pavojingesni už bet kokią atominę bombą. Žiūrėkite, kaip tai galinga. Samoningai kontroliuok gyvenimą mintise arba minčių gyvenimą ir pradėk detoksifikuoti savo smegenis. Ar esate bandę detoksikuoti inkstus arba šlapimo puslę? Ar girdėjote ką nors apie tai, kai turite vartoti vairius priedus, atsistoti ant rankų, patrinti pilvą, pakrapštyti ausį ar nosį? Žinote, tie keisti dalykai, detoksikuok tą organą kitą. O kas būtų, jeigu pasakyčiau, kad reikia detoksikuoti smegenis? Oi, aš pašalinsiu toksinus iš organizmo, aš darysiu tą, Laikysiuosi pasniko tokio, gersiu tik tai sultis tokias, tačiau labiausiai toksiška organizmo dalis yra smegenys. Aš jau pasiruošęs detoksikuoti juos. Garbė Dievui. Noriu būti nuoširdus. Aš jau vykdau detoksikacijos programą kelias savaitės. Ar jūs žinote, apie ką aš kalbu? Šis žodis detoksikuoja mano smegenis. Jis detoksikuoja mano išpažinimą. Tai, apie ką aš mastau, kuo aš save laikau, įdeda į mane pozityves mintis. Šlovė viešpačiui. Pažiūrėkime į išpažinimus. Man patinka šis. Aš esu jo draugas. Jono 15.13. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jūs esate mano draugai. Jei darote, ką jums įsakau, pažiūrėkite į žodį draugai, jo reikšmė – filio, Būtent iš šio žodžio mes gauname žodį meilė. Elgtis draugiškai su kitu, kolega, tas, kuris sieja save artimai su kitu, kompanionas. Taigi, ar visi turės tokius artimus santykius su Jėzumi? Ne. Ar vien dėl to, kad jie neleis Jėzui būti tokiu artimu? Ne. Žiūrėkite, tai yra sakoma sąryšyje su mokiniais, kai jie ten buvo ar visi Jėzaus sekėjai tą dieną, ar jie buvo laikomi draugais? Ne, nes jie nebuvo tame intimiame sąryšyje. Bet atsiminkite, tai yra sakoma Getsemanė sodė. Taigi jis ten sako jiems, jūs esate mano draugai. Ir jis sako, žmogus atiduoda gyvybę už draugus ir aš ketinu tai padaryti dėl jūsų, jūs esate mano draugai, jeigu jūs darote tai, ką jums įsakau. Aš žinau, kad daugelis pyksta, kadangi mes pamokslavime, kad yra skirtumas tarp bažnyčios ir nuotokos. Biblija tai palaiko, dėl to mes taip darome, bet matote, ne mes patys padarome save nuotoką ir ne dėl to, kad mes tikime, kad Dievas atsiuntė pranašą, mes tampame nuotoką. Dievas pats išrinko nuotoką savo. Jėzus išsirinko paštalus, o ne jie atėjo ir pasakė, aš noriu būti tavo draugu, aš noriu būti tavo tavo draugu Jėzau. Tai neveikia tokiu būdu. Jis pašaukė tave, pavadina tave draugu. Ir kai jis tave pavadina draugu, tai tau duoda teisę vadinti jį tavo draugu. Garbė Dievui. Tu gali būti išgelbėtų. Jis gali pasakyti, kad tu esi išgelbėtas, bet tai nereiškia, kad tu esi artimas draugas. Nes draugas, tu jam gali pasakyti didžiausias paslaptis, savo skausmus, rūpešius atiduoti jam gali. Gali pasitikėti juo ir sakyti, tu esi mano draugas, niekam to nepasakok, melskis už mane. Ar jūs suprantate, ką aš sakau? Ir Jėzus dalinasi tais intimiais dalykais su kuo? Ar su visais? Visi, kurie sakė, aš myliu tave, Jėzau? Ne, tik su draugais jis tuo dalinasi. Aš esu Jėzaus draugas. Nesupraskite manęs klaidingai, jeigu suprasite, tai jūsų pačių bėda, bet yra metas, kada Jėzų reikia draugo, pamokslautojo draugo, šioje žinioje, su kuriuo jis galėtų pasikalbėti, su kuriuo jis galėtų pasidalinti dalykais. Aš esu jo draugas. O jūs? Ar Jėzus kalbasi su jumis? Galbūt jis nebendrauja su jumis tokiu būdu kaip su pamokslautoju, bet visgi jis kalba jūsų širdžiai, bendrauja su jumis švelniai, maloniai, jūs jaučiate tą intimų artimą ryšį. Jūs sakote, o Jėzau, tai tu buvai, tu man kalbėjai šį vakarą, šiame susirinkime, žinoma, tai buvo jis. Jis priejo prie jūsų ir pateikė tą žodį taip artimai, per tą dovaną pamokslautojo, tokioje harmonijoje, rodės, kad tu buvai vienintelis, kuriam buvo skirtas tas susirinkimas. Kas tai buvo? Tavo draugas, kalbantis su tavimi. Leiskit jiems kai ką pasakyti. Jeigu jis tai padaro, tai tokiu intimiu būdu, aš manau, kad jis nori, kad mes jam išpažintume, kad jis žinotų, kuo mes jį laikome. Jeigu jis laiko mane draugu, aš jį laikysiu savo draugu. Aš esu jo draugas. Aš nesu vien tik išgelbėtas žmogus. Aš nesu vien tik pašventintas žmogus. Aš esu Dievo draugas. Aš ir Dievas geriausi draugai. Yra labai, labai nedaug žmonių šiame pasaulyje, kuriems aš galiu atsiverti bet kokiu klausimu. Netgi kai aš rašau laiškų žmonėms, aš siunčiu tuos laiškus, žinodamas, kad juos skaitys bet kas – Taigi tai apriboja tai, ką tu gali pasakyti tame laiške. Nes jie pasidalins su vienu, su kitu žmogumi, su dar kitu, pakeis ten ką nors. Ir yra žmonės, su kuriais tu gali kalbėti, bet yra labai nedaug, labai, labai, labai nedaug, mažai tokių žmonių, kuriems faktiškai aš galiu išlieti savo sielą ir pasikalbėti su jais. Nagi, su dauguma iš jūsų yra lygiai taip pat, nes jūs sužeidė, nuvylė, apgavo, Bet aš turiu tą tikrą draugą. Aš galiu ateiti pas jį, broliai Džekai, nesvarbu, koks aš nusivylęs esu, Jis nemano apie mane blogiau. Jeigu aš ateičiau pas kai kurios iš jūsų ir pasakyčiau, pasimelskite už mane, aš toks nusivylęs, sergu, išvargęs esu, jūs apie mane daugiau gerai nebemastytumėte niekados. Jūs sakytumėte, brolis Donis nusivylęs, jis nori nustoti pamokslauti, broliui Doniui nepatinka tas. O, viešpaties mano pastorius, kaip jis gali būti tokioje būklėje. Būtent dėl to aš pas jūs ir neinu. Bet kai aš atinu pas Jėzų, kai esu išvargęs, aš sakau, Jėzau, man reikia tavo pagalbos. O Jėzus nesako man, Doniu, aš nustebęs, kad tu esi tokioje būsenoje. Tu toks ir toks, aš tavimi nusivylęs. Jis nenusivelia manimi, jis išklauso mane, jis išklauso, kai aš verkiu, dejuoju, burbu. Ir kai aš pabaigiu, aš galiu atsistoti iš šlovę Dievui, pažiūrėti jam į akis, jis pažiūrės į manasės, aš pasakysiu, aš myliu tave viešpatė, jis man atsakys, aš myliu tave Donį taipogi, aš negalvoju apie tave blogiau, aš myliu tave lygiai taip pat, kaip ir prieš tau išsipasakojant, pasakant savo silpnybės. Draugas, štai kur draugas. Atkreipkite dėmesį į 15 eilutę. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu. Draugai, dauguma žmonių yra tarno kategorijoje Jie nežino, ką Dievas daro šią valandą. Būtent dėl to jie žiūri žinę, ji atrodo jiems tokia keistenybė, sako, kad mes esame kultas, jie nesupranta, ką Dievas daro. Ne aš darau šį atskirimą kūne, ne brolis Brankomas, Jėzus apie tai kalba, kad yra skirtumas. Jis to nesakė visiems, tik savo artimiausiems draugams. Žiūrėkite, jis pakelia juos į šią kategoriją. Jis sako, nuo dabar jūs nebesate tarnai, Jūs esate mano draugai. Ar jūs esate Jėzaus draugas? Jeigu Jėzų reikia kažko, su kuo jis galėtų pasikalbėti, ar jis gali ateiti pas jūs? Ar jis gali pasitikėti jumis? Jeigu Jėzus jūsų gyvenime norėtų padaryti kažką antgamtiško, Ar jūs visiems apie tai pasakotumėte, kad išaukštintumėte savo kūną, ar jūs laikytumėte tai giliai savo širdyje ir su niekuo tuo nesidalintumėte, net su savo žmona, nes jūs išgyvenote tai taip šventai, tokiame šventume. Ar jūs suprantate, kad kai kurie išgyvenimai su Dievu yra tokie šventi, jie yra per daug šventi, kad juos kartotumėte ir dalintumėtės jais su kitais. Jie yra per daug šventi dalinimuisi. Jie nėra skirti dalinimuisi. šlovinkite viešpatį. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką iš savo tėvo girdėjau. Nejaugi jūs nesuprantate, kodėl jis visiems nesako to, kas buvo jo proto galinėje, giliausioje dalyje prieš pasaulio sutverimą. Kodėl jis nesako tų paslapčių? Brolis Brahamas sako, jis nešnapžda tų paslapčių tiems, kurie flirtuoja su juo. Tik savo žmonai jis tai sako. Jis nešnapžda to pasaulio bažnyčių sąjungoms, popiežiui arba religingiausiam žmogui, kurį pasaulis tokiu laiko, Dievas jį tokiu nelaiko ir jam nesako tų paslapčių. Jis šnapžda tas paslaptis tik tiems, kuriuos jis išsirinko ir tokiu būdu galima įvardinti tą tapatybę su Dievu, atpažinti ją. Jis sakys jums tuos dalykus, kurių kitiems jis nesakys, nes jam reikia pasidalinti tais dalykais. Garbė Dievui, jis nori pasidalinti ir jam reikia žmonių, su kuriais jis galėtų pasidalinti. Aš esu jo šaka. Vėlgi iš Jono 15.5.8. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas lauk ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite. Ir bus jums duota. Įdomu, kuris iš jūsų dviejų prašys. Šis žmogus štai čia labai daug ko prašė iš Dievo. Ir tai niekada neišsipildė. Matomai, prašė neteisingas žmogus. Jeigu du iš jūsų, mato 18 skyrius, susitars žemėje, jeigu du iš jūsų susitars prašyti bet kokio dalyko, nežiūrėkite mane tokiamis akimis, jūs taipogi prašėte daugybės dalykų ir jų negavote. Šis žodis niekados nemeluoja. Aštunta eilutė. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Koks jis bebūtų nuostabus, didis, nepakartojamas jo charakteris, jis negali duoti vaisiaus. Neįmanoma, kad viešpats Jėzus Kristus duotų vaisių. Todėl aš ir esu jo šaka, ir aš privalau duoti jo vaisių. Žiūrėkite, brolis Brakamas sako, Švento Jono 15 jis pasakė, aš esu vinmedis, o jų šakelės. Ar žinote, kad vinmedis negali duoti vaisiaus, nors pats vaisius yra vinmedyje, bet vaisiai negali išaukti iš vinmedžio. Vinmedžių reikia šakų. Ar jūs galite tai pamatyti? Aš, tu ir mes kaip kūnas, mes privalome nešti, duoti vaisių. Nesviruokite, nebejokite, jam reikia manęs. Jam reikia tavęs. Be mūsų jis nėra tobulas. Pasakysi, broli Doni, palauk, palauk. Ne, tai tu palauk su savo palauk. Jis tai taip sutvėrė tokiu būdu. Mes negalime nieko padaryti be jo, mes tai žinome. Tačiau jis sukūrė tai tokiu būdu mus. Jis galėjo pats būti ir vynmedžių, ir šakomis, bet jis norėjo būti vien tik tai vynmedžių, o jums leisti būti šakomis. Aš duodu jo vaisių. Aš privalau duoti vaisių. Aš privalau duoti jo vaisių. Aš turiu teikti jam garbę šlovę. Garbė Dievui. Vinmedžių reikia šakų, kad galėtų duoti vaisių, o jūs ir esate šakos. Taigi vinmedis su visa turima energija negalėtų nieko užauginti tol, kol šaka noriai nepriims tos energijos. Tos energijos. Taigi štai, štai ši didinga Dievo energija, dieviško išgydymo, prieiškimo meilės. Ir jie ateina, prieina prie mūsų per žodžio pamokslavimo, per žodžio skaitimą, o mūsų protai užpildyti negatyviamis mintimis ir mes to atsisakome. Tu negali to padaryti ir tavo toksinės atliekos mąstymo tave sulaiko nuo to ir neleidžia, kad ta energija tekėtų tavimis. Tu visados buvai nevykėlis, tu geriau neliūdi, kad esi išgydytas, tu tapsi kvailiu, apsijuoksi prieš brolius. Ir visa ta energija tiesiog pro tave, pro šalį prateka ir ta energija sustoja ties tavimi. Viešpate Jėzau, Žiūrėkite ir vėl, pamokslas Jairo duktės išgydymas. Taigi Jėzus vienoje vietoje pasakė, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Vynmedis negali duoti vaisiaus. Šakos esančios vynmedyje duoda vaisių. Dievas negali duoti vaisiaus. Dievas negali duoti vaisiaus pats iš savęs. Viešpatė pasigailėki. Mes daugybę kartų sakėme, kad Dievas negali padaryti vieno dalyko – meluoti. Bet pasirodo yra daugiau dalykų, kurių Dievas negali padaryti. Dievas negali duoti vaisiaus pats iš savęs. Na, jūs ir tylus šiandieną. Nejaugi jūs nematote, kaip jis tai padarė. Pasakysiai, broli Doniu, tai labai nepatvarus principas. Ne. Tai parodo, koks jis įsitikinęs yra. Nejaugi jūs manote, kad jis pagrįstų tai Džimo Bebo pastovumu arba Džimo Lymenso pastovumu, ištikimybė arba Eimo su Katsu, Doniu Reiganu, jis negali to pagrysti žmogumi kūnu. Jis privalo tai pagrysti dieviško atributo pastovumu, kuris yra žmogaus širdyje kuris suteiks jėgų, nežiūrint į visas klaidas, suklupimus, bus kažkas vidu, viduje, kas sakys, aš privalau duoti vaisių, aš privalau tai padaryti, aš esu jo šaka, aš tai padarysiu. Aš privalau tai padaryti, aš neturiu kito pasirinkimo. Viešpatė Jėzau. Dievas negali duoti vaisiaus pats iš savęs. Jis naudoja bažnyčią. Ar tai teisinga? Jis naudoja jūs šakas, kad duotumėte vaisių. Ir kai jūs šakos paklūstate vynmedžiui, tuomet pasirodo vaisiai. Ar suprantate, ką turiu omenyje? Dievui reikia jūsų rankų. Jam reikia jūsų akių. Jam reikia jūsų liežuvio, lūpų, ausų, rankų ir kojų, kad jis galėtų per jūs išauginti vaisių. per jūs. Šetonas nori to paties. Šetonas nori, kad tavo liežuvis keltų problemas bažnyčioje. Šetonas nori, kad tavo liežuvis skleistų apkalbas, kad sakytų, man tas nepatinka, man ir tas nepatinka, man tas, tas. Dievas nori tavo liežuvio taipogi. Ir žinote, kas naudos jį, priklauso nuo to, kam paklusite. Dieve padėki mums. Dieve padėki mums. Šakos duoda vaisių, ne vynmedis, šaka. Vynmedis tiesiog perdoda jai energiją. Evangelija gali būti pamokslaujama tik per Kristų, jei tu tik atsiversi ir būsi šaka, kuri išaugins vaisių. Viešpatė vaikai, ar jūs suprantate, kad Jėzus Kristus tebe pamokslauja Evangeliją, bet jis nenori to daryti tik tai nuo sakyklos. Jis nori, kad vaisiai auktų kiekvieno individo gyvenime, kuris yra gimęs, atgimęs iš aukšto šioje žinioje. Kiti tavyje gali matyti Kristų tavo paties išpažinimo dėka, tavo gyvenimu ir tuo, kaip tu gyveni. Jis yra energija, bet tu esi viešas pavyzdys. Tu esi vaikščiojanti Biblija. Šlovė Dievui. Tu esi vaikščiojanti Biblija. Leiskite perskaityti dar kelis. Taigi aš esu jo draugas, aš esu jo šaka, aš privalau duoti jo vaisių ir aš esu Kristuje. Romiečiams 8.1. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Romiečiams 12.5. Taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Tai kaip tu tada gali sakyti, kad esi nesvarbus? Jeigu tu tiki, kad Dievas tave atsintė čia, į Happy Valley, kodėl tada tu priešinėsi tam ir dvejoji, ar čia mano vieta? Tu turi išmesti tas toksinės atliekas iš minčių. Pažiūrėk realybėje akis, ar Dievas tave atsintė čia ar ne. Broli Hornai, ar Dievas tave čia atsintė? Broli Eimosai, Broli Vestai, o kaip jūs, kiti? Ar Dievas jūs čia atsintė? Galbūt jums reikia išvalyti, išmesti lauktas toksinės atlikas. O, aš čia nepriklausau, nepriklausau, šetonė, tu melagis, tu pats čia nepriklausai. Tu nuodėjai mane, aš negaliu teisingai žodžio iškirsti. Tu nuodėjai mane, aš išmėsiu tas senas mintis lauk ir suversiu jas ant tavęs. Išmėsiu lauk tas toksinės atlikas. Atleiskite man. Bet, broli Doni, ar Dievas tave atsintė į Happy Valley? Taip, jis tai padarė. Jis prakalbo man prieš daugiau nei 20 metų. Aš jam pasakiau, kad aš nenoriu čia vykti. Bet jis man pasakė, kad aš privalau čia atvykti. Ir aš pasiliksiu čia tol, kol jis man pasakys išvykti iš čia. Arba jūs mane išmėsite, arba reikės mirti. Ar jūs galite įsivaizduoti mano būseną, jeigu aš pastoviai kiekvieną savaitę kartočiau, ar aš turiu būti pastoriumi čia, ar aš galiu čia pamokslauti taip aršiai, galbūt jie mane išmes, aš prarasiu darbą, man jau 56 metai, aš nenorėčiau dirbti McDonald'e, o aš netrodo kaip vienas iš tų vaikinų, kuris prieina ryžuliai sako, ar galiu priimti jūsų užsakymą. O, aš geriau nepamokslausiu aršiai, bet matote, man atrodo, tai yra akivaizdu ir jūs tai žinote, kad aš turiu prieiškimą širdyje, kad tai yra mano vieta. Aš priklausau šiai vietai. Žiūrėkite, ne man vienam reikia tai suvokti. Kiekvienas iš jūsų turite tai turėti savo širdyje. Ir kai ateis tos toksinės mintys, jūs sakykite, dink iš mano proto, aš priklausau šiai bažnyčiai, Dievas mane čia atsiuntė. Aš esu narys šios bendruomenės, aš esu mistinio kūno dalis. Ir tu neišgazdinsi mane šitone. Antras korintiečiams 1.21. Tas, kuris sutvirtina mūsų su jumis, Kristuje ir mūsų patepė, yra Dievas. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys kas sena praėjo. Štai visa tapo nauja. Galatams 3.26. Juk jūs visi esate Dievo sūnus per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Efeziečiams 2.6. Kartu prikėlė ir pasodino danguje, Kristuje, Jėzuje. Kristuje, Jėzuje. Ir kadangi aš esu jame, Aš taip susijungiau su juo, susivienijau. Jis ir aš esame viena dvasia. Pirmas korintiečiams 6.17. Taip pat, kas susijungia, Čia Paulius kalbėjo apie vyrą, kuris eina pas paleistuvę ir sako, jeigu jie susijungia, jie yra vienas kūnas. Ir tuomet jis veda dvasinę paralelę su nuotaka ir sako, taip pat kas susijungia su viešpačiu, susiklyjuoja, susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Nėra taip, kad aš turiu vienokią dvasę, o Jėzus kitokią. Mes turime tą pačią dvasę. Aš anksčiau neturėjau tos pačios dvasios ir jūs taipogi neturėjote, bet dabar aš turiu tą pačią dvasę. Aš esu viena dvasė su juo. Aš nesu tiesiog namas, kuriame jis gyvena. Jis, kitas asmo, ateina, išnuomoja mano namą ir gyvena manyje. Aš ir jis esame viena dvasė. Aš išėjau iš jo, kai jis buvo ant kryžiaus. Aš buvau jo protė prieš pasaulio sutvėrimą. Aš priėmiau jo gyvybę šią dieną. Aš esu viena dvasė. Aš esu sujungta su viešpačiu. O, te būna šlovė viešpačiui. Kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Kai šetonas bando tau pasakyti, tu nepriklausai Dievui, tu leisk jam žinoti, kad jis yra melagis, toj pat, tu esi sujungtas su viešpačiu. Pirmas korintiečiams 12.13. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, žydai ar graikai, vergai ar laisvėjai, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Leiskite pabaigti štai šiuo. Jame aš esu tobulas. Jame. Kolosiečiams 2.9. Jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė. Ir jūs esate tobuli jame. Ne savyje, bet jūs esate tobuli. Pažiūrėkite į žodžio reikšmę. Tobuli plero, padaryti pilnu, užpildyti, sukelti perteklių, dosniai aprūpinti, pripildyti iki viršaus. Taip, kad netilptų daugiau nei pagal nustatytą matą. Pripildyti iki breunos, padaryti tobulų visame kame. O, aš jaučiu patepimą. Padaryti, žiūrėkite, padaryti tobulų visame kame atsilyginti tobulumu, išreikšti tobulumą. Labai paprasta mintis. Tobulas Kristus žmonės padaro tobulais. O garbė Dievui, ar jūs mylite jį? Jeigu viešpats leis, mes pažiūrėsime tai vėl ryte, bet dabar leiskite perskaityti kelis dalykus, kurie yra tokie nuostabus. Brolis Brahmas sako, bet kai tu tiki, tu turi, tu sakai, jis kalba apie buvimą krikščionimi. Tu sakai, taip, aš tikiu, tuomet tu tiki, kad esi krikščionis, tu niekuo negali parodyti, kuo esi. Bet tu tiki, kad esi, tu tiki, kad esi. Ir tuomet, kai tu išpažįsti, kad esi, ir tada, kai tu išpažįsti jam, jis išpažįsta tau. Jis yra vyriausiasis kunigas, kokiu pagrindu jis veikia, ne dėl tavo ašarų, atgailos, tikėjimo pagrindu, bet tavo išpažinimu. Nesvarbu, kiek turi tikėjimo, iš to nebus jokios naudos, tol, kol tu nepradėsi dirbti su juo. Taigi jis neveikia mūsų emocijų pagrindu. O, garbė Dievo, aš turiu tiek daug tikėjimo, bet jis dirba ir veikia mūsų išpažinimo pagrindu. Taigi jis laukia, kol mes pradėsime išpažinti tai, ką jis jau padarė arba pasakė. Ir tuomet, kai mes tai padarome, jis veikia mūsų to išpažinimo pagrindu. Tik tada. Žiūrėkite, sekantis paragrafas. Jis gali tai padaryti tik tau, tai sakant. Nes jis yra vyriausiasis kunigas to, ką tu išpažįsti. Viešpate Jėzau. Ir jis yra ten, priešais jo didenybės akivaizda, kad padarytų tinkamų visą, kas jo šaukėsi. Atpirkėjo palaiminimų, jo aukos. Štai už ką jis sumokėjo. Ir jis stovi ten, kad padarytų tinkamų visą, ką tu sakai, kad tu priemi tai, ką jis jau padarė, kad padarytų tinkamų visą, ką tu sakai, ką tu išpažįsti. Man patinka šis pavyzdys. Brolis Grahamas sako, kad aš taip sirgau, kad skrandė negalėjau nei kasnio nuries turėti. Geriausi šalies daktarai mane apžiūrėjo ir pasakė, jeigu jis nieko prieš, aš vėl perskaitysiu tai ryte, dėl tų, kurių dabar nėra su mumis. Geriausi šalies daktarai mane apžiūrėjo ir pasakė, jam neįmanoma pasveikti. Ir aš perskaičiau Dievo žodį ir paprašiau Dievo, kad man padėtų. Taigi pirmiausiai tu skaitai Dievo žodį, prašai Dievo pagalbos ir valgai pupelės, kukurūzų duoną ir svagūnus. Bent jau jis tai padarė. Aš perskačiau Dievo žodį ir paprašiau Dievo, kad man padėtų. Ir aš suvalgiau kukurūzų duonos, pupelių ir svogūnų. Nurėjau didelį kasnį, o mano mama išsigando ir paskambino daktarui. Aš visą tai nurijau ir man nurijus, viskas grįždavo atgal į burną. Aš laikiau ranką uždėjęs prie burnos. Oh, o ne, negaliu to padaryti. Taigi jis nuryja, tai sugrįžta atgal į burną ir jam kalbant, tai vėl sugrįžta ir sako, o ne, negaliu to padaryti. Aš nežinau, kodėl jis tai padarė, laikydamas ranko prie burnos. Aš vėl tai nurijau ir vėl tai sugrįžo atgal į burną. Aš vėl tai norėjau, dariau tai tol, kol tai pasiliko skrandyje, atsikandau kitą kasnį. Ir dariau taip pat, kaip ir su pirmuoju kasniu. Diena po dienos, vaikščiodamas gatvė, turėjau laikyti ranką, priglaudęs prie pilvo. Skrandis baisiai skaudėjo. Šlovinau Dievą už mano išgydymą. Jis nebuvo beprotis. Jis nesakė, aš neturiu jokio skausmo, aš puikiai jaučiuosi, Aš neturiu skausmo, bet jis laikosi už pilvo ir sako, šlovė Dievui, aš pasveikęs, aš sveikas. Šlovė viešpačiui. O, ačiū Jėzau. Kai kurie iš jų paklausė, kaip jautiesi, ponia Brankamai? Aš atsakiau, tiesiog nuostabiai. Šlovė viešpačiui, aš išgydytas. Tu išgydytas? Aš atsakydavau, taip, ponė, šlovė viešpačiui, aš išgydytas. Tiesiog drąsiai. Kažkas pasakė, broli Brankamai, tu pamelavai. O ne, jokių būdų. Aš tikiu, kad kai Jėzus mirė, Jis mane išgydė. Ar tai nėra keista, kad Jis savo išgydymą it nukelia 2000 metų atgal į praeitį? Jis nepasakė, kai aš patikėjau, aš buvau išgydytas, bet jis pasakė, kai Jėzus mirė, jis mane išgydė. Tai jau padaryta. Garbė Dievui. Aleliuja. Aš tikiu, kad kai Jėzus mirė, jis mane išgydė. Ir aš tai priemiau. Taip turėjo būti. Aš neišpažinau to, ką jaučiau. Aš išpažinau tai, kuo tikėjau. Aš tikiu, kad jo žodis buvo amžinai tiesa. Jis negalėjo praeiti. Jis buvo visiška tiesa. Ir aš, mano jausmai, su to neturėjo nieko bendro. Tai tiesa, štai tokiu būdu aš priimu jį savo išgelbėjimui. Šį vakarą aš nesu išgelbėtas dėl to, kad jaučiuosi linksmas. Tai nėra mano išgelbėjimo priežastis. Aš nesu išgelbėtas dėl to, kad šaukiu, kad kalbu dvasinėmis kalbomis. Tai nepadaro manęs išgelbėtų. Šį vakarą esu išgelbėtas, nes aš atitinku Dievo sąlygas esančias jo Biblijoje. Šlovinkite viešpatį. mūsų gyvenimas mintyse. Taigi asmeniui kūne gali ką nors stipriai skaudėti, jis laikysis už tos skaudamos vietos. Iš vienos pusės tai yra pripažinimas, suvokimas fizinio skausmo, o Dieve, viešpatė Jėzau, padėki man. Aš bandau priimti palaiminimą iš tavo žodžio. Garbė Dievui aš sakau, aš išgydytas. Jo žaizdomis aš esu išgydytas. Aleliuja. Spusteli tą skaudamą vietą ir tuo pačiu metu sakai, aš išgydytas. Šlove viešpačiu aš išgydytas. Bet matote, jie neišpažįsta to, kad man skauda, skauda. Jų išpažinimas yra, jo žaizdomis aš esu išgydytas, išlaisvintas. Ar jie pripažįsta tą faktą? Jie juk nesako, aš sveikas, aš neturiu jokių problemų, neturiu skausmo. Ačiū Dievui. Mūsų gyvenimas mintise. Pabaikime štai kuo. Aš noriu, kad jūs įsėstumėte į šį dvasinį automobilį su manimi. Aš noriu, kad jūs atsisėstumėte į keleivio vietą. Aš vairuosiu. Noriu pravesti jums lėtą ekskursiją per jūsų pasąmonę, sąmonę, jūsų atmintį, tai apie ką mastote, jūsų širdies troškimai, Aš noriu, kad jūs stebėtumėte tiesiog ir pamatytumėte, kas ten yra jūsų viduje, jūsų minčių gyvenime. Matote, dauguma iš jūsų manote, kad jūs esate pilnai perkeisti. Ir be jokios abejonės šių savaičių metu Dievas jums padėjo. Bet jūs manote, kadangi jūsų vidinis dialogas yra sutvarkytas, jūs apie save negatyviai nekalbate, nemastote viduje, jūs manote, kad viskas yra tvarkoje. Bet negatyvus kalbėjimasis yra susijęs ne tik su jumis pačiais, bet ir su kitais žmonėmis. Man nepatinka jie, jie apgailėtini, jie nieko verti, man tas nepatinka. Matote, jūs galite apie save nustoti taip kalbėti, tačiau būti pilni negatyvaus kalbėjimo apie kitus. Dabar jūs tiesiog įjungite kitą pavarą ir nukreipiate tai į visus kitus. Jūs neturėsite pergalių vis tiek savo gyvenime, nes esate pilni toksinių minčių man nepatinka tai, man tas nepatinka. Ir toks asmuo yra toksinis. Garbė Dievui. Palenkime galvas. Ačiū viešpatė Jėzau. O tėve, dar sėki mes turėjome privilegiją atsisėsti prie tavo stalo. Aš buvau pakviestas į šios ypatingos draugystės pietus. Kai kurie, girdėdami visą tai, kritikuos. Viešpatė žinau skirtingus asmenius, kurie žiūrėdavo tiesioginę transliaciją mūsų susirinkimo tik dėl to, kad surastų kažkokias tai klaidas. Viešpatė, tu taip pat žinai konkretų individą, kuris trečiadieniais žiūri tiesioginės transliacijas mūsų pradeda man rašyti paskiau įvairius laiškus, koks klaidingas buvo brolis Brankamas, kad mes jį sekame. Taigi, greičiausiai jie niekur negaus iš tų susirinkimų, nes jų protas toks užpildytas toksinėmis mintimis, nuodingais dalykais, kurie tiesiog trykšta iš jų. Viešpatė Jėzau, mes meldžiame, kaip Dovidas meldėsi prieš tokią daugybę metų, Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane, ir pažink, pažiūrėk į mano mintis. Ir viešpatė Dieve, realybė yra ta, kad neužtenka vien tik tau į tas mintis pažiūrėti, pažinti jas. Tam, kad aš pasikeiščiau, aš turiu pats į jas pažiūrėti ir pažinti jas. Aš turiu vykti į ekskursiją, į savo sąmonę, pasąmonę, apie ką aš mastau. Tūkstančiai minčių, kurios keliauja mano protų kasdien. Ir kai aš išgirstu atitinkamų žmonių vardus ar aplinkybėse atsiduriu, kokia yra savaiminė reakcija mumise, mūsų mąstyme. Padėk kiekvienam iš mūsų tai ištirti. Tu tiek daug mums padėjai šių susirinkimų metu. Ir aš noriu, kad tu žinotum, aš toks dėkingas, aš niekados nebūsiu toks, koks buvau anksčiau. Aš dėkoju tau už tai ir manau, kad yra dar daugiau visko yra dar daugiau. Taigi mes atveriame savo širdis ir mes žinome, kad tavo būdas yra netoks, kad tu tiesiog viską pili, pili, pili ant mūsų. Mes negalime atsisakyti ir priešintis tam, kas buvo pamokslaujama prieš tris savaitės. Tam, kad galėtume judėti pirmin, mes privalome aukti. Taigi padėkim mums. Aš žinau, kad visa tai labai greitai vyksta, bet matomai Tu manai, kad mes galime su tuo susitvarkyti, taigi padėk mums. Ar tu padėtum Doniui Aš atsisėsiu dabar į keleivio vietą ir aš noriu, kad tu vairuotum. Veški mane į tą ekskursiją, mano protų, mano atmintimi, mano pasąmonę, per mano savaiminės mintis, kurios iškyla. Padėki man pamatyti tai, ko aš dar nematau sąmonėje, kad iš sąmonės galėtų būti ištraukti tie dalykai, kurie yra, atrodo, palaidoti. Padėki man, padėki man, padėki man atlikti detoksikaciją smegenų. Visa ta energija yra mūsų priešakyje, kad padėtų mums išreikšti Jėzų. Dauguma žmonių negali jo išreikšti dėl to, kad yra pilni toksinių atliekų. Jie yra toksiniai savo pačių atžvilgių arba kitų. Jie neturi nieko gero, ką galėtų pasakyti apie bažnyčią, apie tai, kas yra pamokslaujama, apie tai ir kitką. Visados tik tai negatyvas, nusivylimas, O paskiau jie stebisi, kodėl jie negali mėgautis bažnyčioje. Jie kritikuoja muziką, kritikuoja giesmininkus, kritikuoja pamokslautojus, bloga temperatūra, jiems nepatinka kilimo spalva, sienų spalva, jiems nepatinka mano kaklaraiščio spalva, nes jis nedara prie mano palto. Taigi jie be palievos kabinėjasi, rankioje ir tuo metu, kai baigėsi bažnyčia, jau reikia eiti namo, jie taip viską atmetė, kad jiems patiems nieko nebeliko. Viešpatė Jėzau, aš nenoriu būti tokiu. Viešpatė Dieve, tiek kai aš ateisiu į bažnyčią, aš noriu gebėti priimti. Veški kiekvieną iš mūsų, mūsų minčių gyvenimo ekskursiją. Te mes vyksime į šią ekskursiją. Tavo malonė. Padėki mums realistiškai pamatyti, kas mes tokie esame. Suteikite, aš meldžiu viešpatė. Ar norite būti prisiminti maldoje, viešpatės akivaizdoje, tiesiog pakelkite savo ranką. Te laimino jis Dievas. Te laimino jis Dievas. O garbiname tavo vardą, Jėzau. Aleliuja. Viešpatė, leiski mums detoksikuoti savo smegenis. Visas negativumas te bus pašalintas, visas sarkazmas, visas kabinėjimasis, Dauguma iš mūsų, mes tiesiog paveldėjome tai kaip iš šeimos savo. Kai kurie mes gavome tai iš savo šeimos narių, kai susituokėme, mes priimėme tos šeimos natūrą, su kuria susijungėme. Padėki mums todėl, aš noriu tavo natūros. Viešpatė, aš noriu mąstyti tavosiomis mintimis apie tai, kas tyra, mylima, girtina. Padėki mums viešpatė Jėzų, aš meldžiu. Pripildyki kiekvieną dieną savo meilę, kad galėčiau vaikščioti kartu su dangiškuoju balandžiu. Leiski visos kelionės metu žengti su giesme ir šypsena. Šypsena? Pripildykite kiekvieną dieną savo meilę. Sugėdokime dar kartą. Pripildyk jį kiekvieną dieną savo meilę, kad galėčiau vaikščioti kartu su dangiškuoju balandžiu. Leiski visos kelionės metu žengti su giesme ir šypsena veide. Pripildykite kiekvieną dieną savo meilę.